Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Skan raidījums Jālūdz Gregors skola pie mikrofona skolas darbiniece Laura Bula. Tikko ir noslēdzies skolas 13. mācību gads. Šī gada studenti, nu jau absolventi, devušies savās gaitās kalpošanā. Pirms arī skolas darbinieki dosies atvaļinājumā, Gregors skolā notiks prezentācijas pasākums Nedēļa Gregors skolā. Šajā raidījumā dzirdēsiet interviju ar skolas direktoru, mācītāju Arti Druvieti, kurš arī vairāk pastāstīs par gaidāmo pasākumu Nedēļa Gregors skolā. Tuvojas nedēļa Gregors skolā. Saki, lūdzu, kas tas ir par pasākumu un kam tas ir domāts? Jā, nedēļa Gregors skolā tas ir tāds kā mēģinājums uz vienu nedēļu atveidot, attēlot to, kāda ir skolas ikdiena mācību laikā. Un tā doma ir tāda, ka tā ir daudz cilvēku, kuri mācību laikā nevar dažādu iemeslu dēļ, skolu un darbu, un vēl dažādu iemeslu dēļ tikt un redzēt, kāda reāli ir tā skolas dzīve, mācības, kas viss šeit notiek, kā tas izskatās. Tad eh, šī nedēļa Grigoras skolā tā ir vienkārši iespēja uz vienu nedēļu atbraukt, piedzīvot, redzēt, saprast, kā tas notiek, un pēc tam tad ir iespēja izdarīt secinājumu, vai cilvēks vēlas kaut ko tādu uz visu mācību gadu. Līdzīgi kā mācību gada laikā, šajā nedēļā ir trīsreiz dienā lūkšanas, ir lekcijas, ir dažādi citi pasākumi, vakari, sadraudzība, slavēšana, sports, tāpat arī tīrīšana, skolas tīrīšana un viss pārējais, kā tas ikdienā notiek, kad, kad mēs mācāmies, kad studenti ir uz vietas visu mācību gadu. Kad tas notiek, cik ir jāmaksā par piedalīšanos, un vai ir iespējams būt ne visu laiku, bet tikai kādu dienu šajā nedēļā? Tātad nedēļa notiek no 16. līdz 20. jūnijam, pavisam drīz, 16. līdz 20. jūnijas. Un tā kā tā ir vesela nedēļa, un bieži vien cilvēki nevar tikt uz visu nedēļu, bet var tikt uz kādu laiku, tad mēs esam centušies veidot to tādā formā, ka, ja kāds netiek uz visu, tad var droši braukt uz to, ko ir iespējams tikt. Kaut vai tā būtu viena diena, tas būs daudz vairāk nekā nekas. Lūgums tikai ir noteikti pieteikties iepriekš. To var izdarīt pa tālruni 638, 22403, 638, 22403. Tas ir skolas telefons, vai arī rakstot pēpastu skola atgregors.lv, skola atgregors.lv. Un šīs adresītes var dabūt arī mājaslapā, skolas mājaslapā Gregors LV, tāpat arī vispārējo informāciju tur varat atrast. Dalības maksa ir simboliska, tie ir divi lati dienā par pusdienām par nakšņošanu, tā kā droši, ja tiekat arī uz tikai kādu no dienām, tad droši varat pieteikties un braukt uz to. Sakiet, kas ir tās galvenās lietas, kā skolā mācības notiek? skolas mācības un visa skolas ikdiena, viņa varētu teikt, ir balstīta uz tādiem trim pamatbalstiem, trīs pamatjomās vai laukos tas notiek. Pirmais ir klasiskais, var teikt, tādas klases nodarbības. Tās ir lekcijas, tie ir semināri, viss, ko var izdarīt klasē un ko mēs kādreiz mēdzam saukt par tādu teorētisku apmācību. Otrais ir prakse. Ir dažādi projekti un lietas, kurās studenti piedalās visu cauru gadu, plus otrajā semestrī, visu semestru garumā ir divas dienas nedēļā atvēlētas tieši praksē, kur laikā tad studenti veic kādus projektus, un galvenā doma praksē ir tāda, ka tā ir iespēja reāli dzīvē, reālā situācijā izmēģināt, apgūt visas tās lietas, kuras teorētiski ir tā kā uzzinātas, mēģināt tās darīt, redzēt, kādas ir sekas, izdarīt secinājumus, un pats galvenais tas princips mācīties lietas tās darot. Nevis tikai uzzinot par tām, bet tās darot. Un eh, trešais pamatbalsts, jeb pamatlieta, uz kā stāv visa skolas ikdiena un mācības, tā ir garīgā pieredze, garīgā izaugsme. Bieži vien studenti, kad beidz skolu, tieši šo atzīmē kā tādu galveno un lielāko ieguvumu, jo tā ir intensīva garīga dzīve visu šīs te mācību gadu laikā. Tās ir trīsreiz dienā lūkšanas, sadraudzība, attiecības, tā ir tādu kā dzīvu kopienā uz šo laiku. Cilvēki kopā dzīvo, viņi kopā risina visas attiecību jautājumus, kas ir ļoti būtiska lieta un ļoti būtisks treniņš. Nevelti daudz misionāri saka, ka tieši attiecības ir visvājākā vieta visā misijas procesā, kura dēļ visvairāk lietas izjūg un ieķīlējas, un šeit ir tā iespēja viņas mācīties, dzīvojot kopā, risinot visas lietas, ejot tām cauri, aizlūdzot viens par otru, piedzīvot, kā Dievs atrisina situācijas. Tas viss kopā, visas šīs trīs pamatsfēras, jomas, kurās tas notiek, tas viss kopā veido vienu cilvēku par personību, kas ir viengabalaina, vesela, spējīga būt par liecinieku Kristus darbā. Ne tikai zināt, izstāstīt kaut ko, bet būt ar darbiem un vārdiem par Kristus liecinieku pie tiem, kas Kristu vēl nepazīst. Jau studentiem tādās īsās intervijās tika uzdots jautājums, kam viņi ieteikt nākt mācīties šeit uz Gregoru skolu. Kas ir tavs kā direktora redzējums, kādus studentus tu vēlētos šeit redzēt nākamajā mācību gadā? Es teiktu, ka pats galvenais tā kā šī ir misijas skola, tad pats pats galvenais un būtiskākais, ar ko vajadzētu sākt, ir tas jautājums par aicinājumu. Būt pilnīgi bezjēdzīgi kaut kādas lietas uzsākt un darīt ja nav skaidrs, vai Dievs tevi uz to aicina, vai ja vispār tā ir tava vieta vai tavs lauks. Un šajā gadījumā es teiktu, ja kāds cilvēks ir pieķēris savā dzīvē, ka viņu sagādā īpaši prieks redzēt, ka viens neticīgs cilvēks, viens pazudis, nolādēts grēcinieks, kādu mēs visi esam piedzimuši, ka viņš dzirdot Dieva vārdu, saskaroties ar to realitāti, ko Dievs ienes viņa dzīvē, ka viņš kļūst par Dieva bērnu ka viena cilvēka dzīvē iespīd gaisma, ka viena cilvēka ceļš tiek pārveidots no ceļa uz nāvi un elli uz ceļa uz mūžīgo dzīvību kopā ar Dievu. Ja kādam cilvēkam ir tas īpašais prieks un tā sajūta, ka gribās to piedzīvot vēl, redzot, kā cilvēki atgriežas, kā cilvēki kļūst par kristiešiem, kā viņi piedzīvo savus pirmos soļus ticībā, Es teiktu, ka to var uztvert kā tādu aicinājumu aizmetni vai tādu sākumu, un ir vērts par to lūgt tālāk. Varbūt tas ir misionāra aicinājums. Un es neieteiktu par misionāru uzskatīt kaut kādu ļoti lielu retumu. Ka misionāri tie ir kaut kādi viens cilvēks uz desmit tūkstošiem <laughs> kristiešu. Ka misionārs tas ir, tas ir normāls veids, kādā viens kristietis kalpo, aizsniedzot tos, kas nepazīst Dievu. Ir tik nenormāli daudz cilvēku mums riņķī, kuri nezina, ka Kristus arī par viņiem ir cietis, miris un augšām cēlējis, ka Kristus arī par viņiem ir samaksājis, un viņiem pietiktu vienkārši to ticībā satvērt, viņi būtu glābti. Un misionārs ir vienkārši cilvēks, kurš ņem nopietni Jēzus vārdus, kur viņš saka, ejiet un dariet par mācekļiem visu tautas. Ejiet un esiet mani liecinieki līdz pasaules galam. Un es domāju, ja cilvēks pieķer sevi pie tās domas, ka tas ir tāds īpašs prieks un saviņojums redzēt, kā cilvēks atgriežas. Tad es teiktu, ir vērts pārbaudīt, ir vērts lūgt par to tālāk, ir vērts atnākt uz šo nedēļu Grigoras skolā, ir vērts atnākt ciemos vēl kādreiz uz, uz skolu un, un, un redzēt, vai, vai tas tiešām nav tas, uz ko Dievs te aicina. Tīri praktisks varbūt kādas lietas varētu būt klāt. Protams, ja cilvēks nāk mācīties, tad es vēlētos, ka viņš noteikti ir cilvēks, kas grib un ir gatavs mācīties, kas ir atvērts, lai saņemtu, lai pieaugtu, lai pārveidotos, lai tiktu dieva veidots. Svarīgi būtu, ka tas ir cilvēks, kurš nāk nevis vienkārši pavadīt kaut kādu laiku kaut kur vai kaut kādā veidā sakārtot savas pilnīgi nesakārtotās lietas, bet būtu svarīgi, ka cilvēks vēlas saņemt, lai būtu gatavs dot tālāk. Neapšaubām mums katram, kamēr mēs uz zemes dzīvojam, mums katram ir lietas, kuras mums ir nesakārtotas un kuras ir dziedināmas. Un paldies Dievam, Dievs arī tās dziedina, un, un mēs esam liecinieki neskaitāmiem tādiem gadījumiem šeit skolā. Bet pamatdoma ir nevis, ka cilvēks nāk izklaidēties uz gadu vai, vai padzīvot siltās telpās un, un, un, un paēst kopīgi ar citiem un izklaidēties, bet svarīgi ir, ka tā doma un tā vēlme ir augt, tajā aicinājumā, misionāra aicinājumā, ko Dievs ir devis, ekipēties, lai būtu spējīgs un gatavs to darīt. Un es teiktu, tāds ideāls variants, kas cits jautājums, cik bieži dzīvē tas var tā notikt tīrā veidā, bet tāds ideālais mans sapnis ir, ka tas ir viens cilvēks, kurš ir bijis kalpošanā, kurš ir bijis uzticams un, un, un atzīts kā uzticams, labs kalpotājs savā draudzē un uh, savu mācītāju acīs, un cilvēks, kurš ir secinājis, Viņam pietrūkst ekipējuma, pietrūkst dziļāka garīga ieskata, garīgas pieredzes, lai ietu tālāk. Es teiktu, tas ir īstais cilvēks, kurš var nākt uz skolu, var saņemt to, pieaugt un turpināt kalpot jau jaunā līmenī. Un, ja tagad klausās kāds mācītājs, es teiktu, mācītāji, brāļi, ja jūs redzat, jūs draudzē cilvēkus, kas būtu gatavi saņemt un būtu gatavi to dot tālāk, būtu gatavi kalpot, Tā ir jūsu iespēja aicināt viņus, lai viņi tiek sagatavoti, un jums būs tiešām labi palīgi. Jums būs cilvēki, kas ir griboši un gatavi darīt dievu darbu. Beig beigās var arī teikt, ka es būšu priecīgs redzēt, ka studenti, kas nāks uz nākamo mācību gadu, ka viņos notiks tās pašas lietas, kas notika šogad pie šī gada studentiem. Samērā daudz studenti, kad viņi atnāca uz skolu, viņiem nebija konkrēta skaidrība par to tieši, kā viņi ko darīs, kādā veidā izpaudīsies šī kalpošana. Bet tā fantastiskā lieta, ko mēs piedzīvojam, ka visiem, kuriem bija kaut neliela vēlēšanās būt noderīgiem dievam, Dievs atklāja ceļus, kādā veidā viņš var tāds būt. Un tas bija liels prieks gan mums, darbiniekiem, gan pašiem studentiem, redzēt, kādā veidā Dievs vada pa savu ceļu. Tik ļoti daudz lietas ir notikušas jau līdz šim brīdim, teiksim, par šo mācību gadu. Teiksim, studentu prakses laikā Latvijā tika dažādās draudzēs četri jauni alfa kursi uzsākt, kur nebija bijuši pirms tam, un kas bija vienkārši, var teikt, tāds prakses rezultāts. Un tā prakses rezultāta rezultātā daudz cilvēku tagad ir kristieši. Tāpat elfa, piemēram, kas notiek šeit, saldū skolā, kamīnzālē, atkal vien, viena svētība, ko var redzēt, kādā veidā katrs cilvēks var atrast savu vietu, kādā veidā viņš var būt derīgs Dieva rokās, kā labs instruments. Dažādas citas lietas, vairāk studenti atrada savu aicinājumu, kalpojot ar bērniem, kalpojot diakonijas jomā. Dažādi veidi, kādā veidā cilvēks var kalpot, lai aizsniegtu tos, kas nav baznīcā šobrīd, tos, kas ne, nezina Kristu, tos, kas nestaigā ar Dievu. Un es domāju, ka, ja varbūt ir tāda baila vai nedrošība par to, nu, es vēl neesmu tik nobriedis, es vēl neesmu tik gatavs, es teiktu, galvenais tas jautājums, uz ko vajadzētu atbildēt studentam, kas domā nākt vai nenākt. Galvenais jautājums, vai es gribu mācīties, vai es gribu augt, lai varētu ar to kalpot pēc tam, vai es gribu būt derīgs Dieva misijas laukā. Ja šī atbilde ir jā, es teiktu, es neredzu un neticu, ka ir kaut kādas lietas, kas Dievam nebūtu pārveramas, lai nonāktu pie tā fantastiskā rezultāta, ko Dievs dara. Vai ir noteikti jābūt luterānim, lai šeit nākt, vai tā ir tāda prasība pirms pāriet luterticībā un tad tikai stāties skolā, vai drīkst nākt arī kādas citas konfesijas un draudzes piedarīgie? Kaut arī šī ir luterāņa skola, viņai ir tādas saknes un, un darbinieki un viss, var teikt, lai varētu teikt, tā ir viena Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas skola, taču viņa ir atvērta tiem, kas vēlas nākt, lai mācītos, lai būtu gatavi kalpošanai tā ļoti vienkāršot sakot, es teiktu, vienīgais nopietnais šķērslis, kādas citas konfesijas, citu draugu cilvēkiem nāk šeit mācīties, būtu, ja viņiem ir tāds <laughs> dziļš naids pret luterāņiem, kad viņi vienkārši nespētu uzturēties šādā vidē un pieņemt, ka mēs ticam, mācam un apliecinam to, to kam luterāņi tic. Tā kā tīri savādāk es neredzu nekādu šķēršļus, kāpēc arī citi, citu draugu, citu konfesiju cilvēki nevarētu nākt un mācīties un pieredzēt to, ka Dievs viņus gatavo un lieto savā darbā. Es pat teiktu tā, ka līdzīgi kā man, protams, primāri ir prieks par labām lietām, kas notiek manā ģimenē, manā mājā, man arī ir prieks par visu, ko Dievs labi izdara manos kaimiņu mājās, manās kaimiņu konfesijās un kaimiņu draudzēs. Un es tikai varu būt priecīgs, ja Dievs var lietot mūsu un šo vietu, ka arī citās vietās, citās konfesijās, citās draudzēs cilvēki saņem, un rezultāts jau ir tas pats – Neticīgie kļūst par Dieva bērniem. Pazuduši cilvēki kļūst atrasti, un Dieva valstība aug un sātana valstība tiek nopostīta. Un tas ir tas mūsu mērķis. Un, ja es klausoties redzējumu, tagad jūtu, ka manā sirdī kaut kas ir sakustējies, kāds aicinājums ir ieskanējies, kur lai rod to iedrošinājumu, jo tomēr tie ir deviņi mēneši, tas nozīmē pārkārtot savu dzīvi, darbu, ģimeni, kur lai smeļas spēku un iedrošinājumu tajā. Nu, pirmkārt, jau noteikti, ka ja Dievs ir sirdī to līdz šo aicinājumu un šo vēlmi, tad pilnīgi noteikti, ka vajadzētu pirmais, ko darīt, turpināt Dievam lūgt, lai viņš to dara skaidrāku, ja tas ir no viņa, vai aizmet prom un noslauka malā, ja tas nav no viņa. Un tīri praktiskas lietas, ko varētu darīt, man liekas, pirmkārt es ieteiktu meklēt tos, kam ir šāds pats aicinājums un tikties ar viņiem. Meklēt tos misionārus, kas tūmā ir. Meklējiet, eh, ja ir iespējams, skolas absolventus, kas ir beiguši tagad šajā gadā, vai darbiniekus, vai, ja ir iespēja, atbrauciet uz skolu ciemos. Ideālā gadījumā, ja kaut kur tūmā ir kādi tiešām misijā degoši cilvēki, kas deg par šo darbu un kas tajā kalpo, tad Centieties satikt viņus, runāties ar viņiem, būt ar viņiem kopā. Mēģināt kā, sajust, sagaršot to viņu dzīvi un, un situācijas liels priekus un grūtības, atkal viss, kas tajā notiek. Es domāju, ka tas ir veids, kādā saņemt gan iedrošinājumu, tālāk spērt nākamos soļus, ja tas ir tavs aicinājums, gan arī tikt skaidrībā, ka šis aicinājums izkristalizējās skaidrāks. Kad, ja tas ir no Dieva, ka viņš ļoti skaidri apliecinās caur dažādiem veidiem, caur cilvēkiem, kas šajā pašā aicinājumā būdami saka, jā, tas ir tas pats. Vai arī tieši otrādi, ja tas aicinājums ir pārprasts, varbūt tas ir kaut kas paši izdomāts tikai tādēļ, ka nav zināms, par ko domā, tad eh, tajā brīdī lietas kļūst ļoti skaidrs, ka tas ir kaut kas pilnīgi cits, tas ir kaut kas, ko varbūt tu neesi domājis nemaz. Nu, protams, ir jau vēl radikālākas iespējas. Teiksim, janvārī mēs rīkojam nākamo braucienu uz Āfriku, uz Ugandu misijā, kur veidosim vienu krietni palielu konferenci. Un neatkarīgi no tā, vai, vai, vai cilvēki ir runātāji, vai darītāji, vai kartupeļu mizotāji, vai vienalga kāda cita veida kalpotāji, ir iespēja braukt līdzi. Ja ir aizdomas par to, ka tas ir Dieva aicinājums kalpot misijā arī ārpus Latvijas robežām, tad šis droši vien ir pirmais, ko es varētu aicināt, ja tā iespēja ir. Piesakieties, zvaniet, rakstiet uz skolu, piesakieties braucienā un, un braucam kopā uz Ugandu, un tur to varēs ļoti skaidri redzēt. Es domāju, ļoti grūti ir tā teorētiski pie galda sēžot izdomāt, vai tev ir aicinājums runāt ar cilvēkiem vai nav, vai tev ir aicinājums glābt cilvēks no ielas vai nav. Un tajā brīdī, kad tu runā ar vienu reālu cilvēku, tajā brīdī, kad reāli cilvēks tiek izglābts, tev acu priekšā nožēlo grēkus un kļūst par dievu bērnu, tajā brīdī tu vari saredzēt to, kas tas ir. Vai tas, vai tas ir tas, kas tev uzrunā, vai tev varbūt uzrunā kādas citas lietas vairāk. Kas tev pašam bija iedrošinājums šajā misijas aicinājumā? Ir ļoti grūti tā ļoti īsi to pateikt visu kopumā, bet tas jau bija krietni, krietni sen atpakaļ, kad pirmo reizi es tā apjautu, ka tas misijas virziens ir kaut kāds, nu, tas, ko es varētu teikt, tas mans virziens, ko Dievs man ir iedevis un kurā man ir jābūt tas bija vēl, man liekas, pirms es sāku mācīties Lutera akadēmijā, un, un tad, tad mācoties tur ar vien skaidrāk parādījās, ka es tā piefiksēju, ka man nepārtraukti uzpeld viena pēc otras dažādas idejas misijas virzienā un mieru nedod visi tie apstākļi, kas liecina par to, ka ir tik maz izglābto, tik daudz Kristus ir darījis un tik maz par to zina kāds. Un tad bija dažādas situācijas. Es satiku dažādus cilvēkus, kas bija kaut kādā saskarē ar šo bijuši, kas bija vai nu paši misionāri, vai viņu atbalstītāji. Un tad es tā piefiksēju, ka katra saruna ar šādiem cilvēkiem kaut ko manī atstāja. Tādu, ko, nu, kas, kas nenodzies, ko grūti aizmirst, kas, kas visu laiku nedod mieru, kas ik pa laikam atkal uzpeld un atkal tā kā jautā, nu, ko tu darīsi, ko tu iesāksi ar to visu. Vai tu ļaus vienkārši tam tā aiziet, vai tu ieraksies ikdienas darbiņos, vai tu būsi gatavs, lai Dievs lieto tevi. Tad nāca pirmās pieredzes kaut kādas. Es atceros, mājas grupā mums bija vairāk gadījumu, kad, kaut arī mums tā mājas grupa jauniešos bija tāda, kas bija domāta jau kristiešiem, bija vairāk gadījumu, kur mēs saskārāmies ar tādām īstām evanģelizācijas situācijām, kad atnāca kāda cilvēka, kas bija pilnīgi nekādā saskarē ar Dievu. Vienā vakarā es atceros, bija gadījums, kad mēs tikko pēc vienas tiešām dievu svētībām, pilnas tikšanās. Bijām izgājuši ielas atvadīties, un tur dikti priecīgi bijām, un nāca viens cilvēks bariņš jau vēl naktī tumsā. Tas bija pa ielu un prasīja, ko mēs tik nepieklājīgi priecīgi, un mēs viņam stākām stāstīt par Jēzu. Un vienkārši šādi gadījumi, kad summējās kopā, es vienkārši pamanīju, ka tieši tie ir tie gadījumi, kas ienes tādu dziļu prieku, sajūsmu par to, kas notiek mēs cilvēki esam dažādi. Un, nu, man personīgi ir tāds nu, <laughs> teiktu, dziļš neicis un organisks neiecietība pret visādi birokrātiju, dažādiem um, papīriem un, un, un, un saskaņošanām un instancēm un visādām tādām lietām. Un tam pretī es vienkārši redzu, cik liels prieks un piepildījums atnāk caur to, kad ir iespēja redzēt, ka Dievs kādu izglābi un ka tu drīkst būt klāt. Tā apziņa vien, ka te ir cilvēks, kuram ir mainījusies mūžība un tu esi drīkstējis būt tam stāvēt klāt, ka Dievs ir lietojis. Es kādreiz atceros jaunībā domāju par to, nu kas būtu tāds lielākais, ko varētu sasniegt uz zemes. Kā jau parasti, kad mēs eh, vidusskolas laikā visi prātojam, kas būtu varenākais, lielākais, ko es varētu tur apgriezt kājām gaisā šīs zemes bija laiks, kad es biju aizrāvies ar politiku, un olimpiādēs piedalījos un ņēmos par šīm lietām. Vi, visi jau man skolā domāja, ka es noteikti būšu politiķis. Nebija nevienam es šaubu. Un vienā brīdī es sapratu, bet ko es izdarītu, ja es tiešām sasniegtu šausmīgi lielas lietas politikā. Es vienkārši dabūtu gatavu to, ka uz kaut kādu laiku, kaut kādā geogrāfiskā teritorijā, kaut kādiem cilvēkiem ir drusku komfortablāka dzīve un tas tāpat vēlāk paies un pazudīs. Un tad es tā apjēdzu pēkšņi, bet, bet ja viena dvēsele tiek izglābta no elles un, un, un atvest pie Dieva, tas ir simtreiz vairāk kaut kas, neskaitāms reizes vairāk. Un ja tāds dvēseles ir daudz, un ja to ir iespējams piedzīvot bieži, vienkārši būt klāt pie tā, kur Dievs caur tevi darbojas, lai, lai cilvēku izglābtu tas ir nevis kaut kādu laiku, kaut kādiem, kaut kādiem nosacījumiem, bet tas ir vesels mūžības, tiek izmainīts cilvēkiem, apgriezts ar kājām gaisā, vai precīzāk sakot, beidzot ar kājām uz zemes nolikts, uz drošās klīnas, uz pestīšanas. Un man liekas, šīs visas lietas kopā summējoties, viņas vienkārši ir, ir atvedušas pie tādas skaidrības. Tas ir tas, kas ir jādara, tas ir tas, ko ir vērts darīt. Ir daudz trunku šajā dzīvē, ko pilnīgi mierīgi var izmest ārā un nedarīt. Bet šīs ir tās lietas, ko ir vērts darīt tiešām kuru dēļ pat līdz pasaules galam ir vērts iet, lai aizsniegtu kādu cilvēku, kas nepazīst Dievu, bet kuru jau sen Dievs aicina atgriezties no grēkiem un iemantot mūžīgo dzīvību. Tātad tuvākais pasākums Gregors skolā, kur jūs varat nākt un pārbaudīt savu aicinājumu, ir nedēļa Gregors skolā no 16. līdz 20. jūnijam. Lūksim Dievu! Visvarenais Dievs! mēs te pateicamies par aizvadīto mācību gadu visiem skolas absolventiem, lektoriem, darbiniekiem un citiem skolas atbalstītājiem, kas ir bijuši, ir un būs par svētību. Lūdzam, lai tas darbs, ko esi iesācis pie studentiem šajā mācību gadā, varētu ar tavu svētību turpināties, lai skolas absolventi var būt par svētību tur, kur tu viņus vedīsi. Mēs tevi, kungs, lūdzam par nākošā gada studentiem, ka tu pats aicini un uzrunā tos, kuriem ir jāmācās Gregors skolā. Uzrunā katru, kam tu esi devis misionāra aicinājumu, lai nekādi šķēršļi nevar stāties pretī tavam darbam caur mums. Svētīgi vienu, kas ne tik vien dzird un klausās, bet arī dzīvo pēc tava vārda. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen! klausījāties raidījumu Ielūdz Gregors skola, kas kristīgā radio ēterā skan katru pirmdienu, pulkstens 5.10.